Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ այսօր ծրագրում այգեգործությունը պատվաբեր աշխատանք է վերնագրով հաղորդումը խնապացի այգեգործ Անդրանիկ Բադալյանի մասին։ Thank you Դպրոցական էր Անդրանիկը եւ երբ երեկոյան վառվում էին օջախների լույսերը տուն չէր մտնում երկար փնտրտուքներից հետո հայրը նրան գտնում էր տնամերձ այգում որևէ գործով զբաղված չէ սա հայտնի այգեգործ պիտի դառնա ասում էր papa սակայն երբ նա ավարտեց միջնակարգը փաստաթղթերն արդեն Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական ուսումնարանում էին որտեղ էլ ստացավ բուժակի մասնագիտությունը առ այսօր Անդրանիկ Բադալյանն աշխատում է Ստեփանակերտի հոգեթմրաբանական դիսպանսերում Սակայն ընտրած մասնագիտությունն ու անցնող տարիները չէին կարող խամրեցնել սերը բնության այգու հողի հանդեպ։ Հրադադարից հետո նա որոշեց իրականացնել իր բաղեմի երազանքը, կայացնելով համարձակ որոշում՝ այգեգործության համար ընտրել այնպիսի հողատարածքներ, որտեղ մասնագետները խորուս չէին տալիս ծառեր տնկել հողատարածքի վերցրել ենք 90 թվականից։ Մոտ 15-16 տարի այդ հողագործությամբ եմ զբաղվում։ Ես մասնակցությամբ բուժակում մոտ 28 տարվա աշխատանքային ստաժոն եմ։ Մինչ օրս էլ աշխատում եմ հոգետնմրովանական դիսպանսերում։ Այսօր այդ գործը անում եմ։ Հիմնականը մելալաս նախնական փիզաներում Լանջարը ոստոնային կուլտուրաներ, նախնական ինվեստարիա, մի մաս հողատարածքի նռանագիա։ Ընդհանուր տարածքը 3 հեկտար Այսօր Անդրանիկ Բադալյանի այգին նմանվում է դրախտի։ Նրան այգիների հարևանությամբ Տանձենու, Խնձորենու, Արքայանարինջի այգիներն են։ Օկնական ձերք գրեթե չունի, միայն ուսանող ворթին է հարմար առիթներով ձերք հասցնում խորը։ Բադալյան Միքայել, հիմնականը միտնային, բանորական ուժա թա ինչա սաղիտնա։ Ամենակարևորը խնամքն է, թա հիվանդելնի, թա բույսնի։ Ամենակարևորը, եւ խնամքը կախված ամեն մի հաղթանակ։ Աֆ խնամքն ատարվում, արդեն թերապետ եմ եթե նույնիսկ ինում է ինչ որ բարձրացնել պետք է որ տարեստարի արդեն նոր դեղարայքյամ նոր հիվանդությունեկյամ հողում իմ եղբոր տղան գյուղատնտեսն տեսել է մասնագետ էլի բադալյան արամ զանգումում ու հարցեր լուծում ինքիս 10 տոննայից 10 տոննայից ավել մենակ զորակին բիբարեմ տուր ահագին պամիդորը ամեն ձևի արդարացրալ էլի տարին ամեն ձևի արդարացրալ ծանր աշխատանքա հողագործ աշխատանքի ճիշտ ասած քրտնանջան աշխատանքա բայց եթե նորմալ աշխատանք ստանում նորմալ խնամ արդյունքերը հասնում ես միած կուլտուրա չլավ բնայից արդար Տարասնեվիչ։ Հայաստան Հանրապետությունից էլ դամ առնում ընտանում SA 3 տարան տեպանգեր տեղեկնել դամ յորոնում տանում Երևան միակ խնդրը նախագահ մեր հարգաժանը հարցտուվա ասանակ տրանսպորտի մեջ է յուրող տալ այս խեղտելից էլի տրանսպորտը բայց սկսում դերքերը տենե բոմնանն է արդեն արդեն որ ավտոն կա 12-3 ռես հանգի ձեր հիմնական խնդրեմը ետել է ես այս խնդրեմ տեսնի չի այս տարի առաջ անգամ հələ գյուղբաժնի կողմից հողագործներին գումար են հատկացրել անհատույց գումար են այն հողատարածքներում հողագործը զբաղվում է բիբար բադրիջան պամիդոր մգեսող յուրաքանչյուր հեկտարին 200.000 գումարն հատկացրալի։ Այդ գումարից ես էլ եմ օգտվել։ Ու օրերս մի օր այստեղ համայնք ղեկավարների ժողովալալ, օրին եկամուտի ամփոփ ունալալ, ասկերին զորակի գողակետերի Տիգանակերտում։ Ու երևի նախագահն ասավ, «Մի տարած տարեք, որ ախր գումարը ես տենց եմ տա գումարը դու հատկացրել»։ Ես չկա այս երևի տարած։ Յուրաքանչյուր ոչ չկա։ Ոչակ վարչակազմի ղեկավարը ներկայացել են, յուրաքանչյուր տեսան առանց մի խնդրի իրենք հայտնել են այստեղ։ Ամբողջ ազնագազմը կառավարության համարյա թե, բայց վարչապետը, սաղը միասին, նույնիսկ վարչապետը ասում է, բան որ չես օգտագործում, ասում չէ, ասում հնարավոր չի, ասում չի անեին բան որս տղաս։ Սա պամիդորը, պամիդորը նա ցույցտվեց նախաշարաման նայեք, սա նախարարներին հետո մտա Բիբարյանը, լեգալուն ձևի նոր նույն խոսքած, երի մի 10 անգամից շնորհակալություն ասես հալալնի քեզ։ Բիբարյանը քսել դեր, բազարացավ, ասես ես հարազվեր չեմ գնա։ Սկզբից տրակտոր խոսքը, թո, ասես տրակտոր փոքր հողատարածք, դիտի հայտի խալալի սա բաղապաս, սա էսկարեչում էլի, ապա ինչ պրոբլեմա սա Եթե դե միակ խնդրեմը տրանսպորտն է։ Կողքից մեր վարշապետներ, նույնս ավտոյի մարգան ասես վարշապետը մեր ուազ մի հատ կացրեց։ Ու ասաց սեպտեմբերի 5-ին ավտոնցարի տակ լինելու։ Ու նույն սեպտեմբերի 5-ին տեսորից հետո ավտոնցարի տակ է։ Դարից հետո մասնակցեց այդ տոն հավաճարին, եկավ էլի ձերտուալ, ամբանցագորդ ես, գերազատ նորից ես միտողական խոսքս ես յուրան, դես ավել ապրանքի, նուրալ էլ ասի 20 հատ մնացած, մի ժամ սաղ ապրանքը պրծել է, էլի, ոտի գերազանց ապրանքում անանդ դե։ է, դե ասում այս եմ բաղնան, որ եսպես էլ եմ, դեղեն նուրնա, «Հա»։ ասում, «Դե ասում դեմ մրծերը ծախվալա, ասում խես փոքր, մի քիչ նուրուպակ ասատ, ես տարելի, բայց էլի ես դժգոհ չում։ Երբ կառավարությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում գյուղն ու գյուղացուն, դա ավելի է ոգևորում մեզ, անկեղծանում է այգեգործը։ Աշխատասեր հողագործը իր մասին խոսել չի սիրում, նա միաժամանակ կարող է երկար զրուցել իր այնքան սիրած այգու ծառերի հետ։ Զարմանալի է, չէ, նաև այն, երբ ասում է, որ հողը նույնպես լսել եւ խոսել գիտի։ Իսկ իմ այն հարցին, թե ո՞րն է հողին անմնաց հորտնվելու գաղտնիքը, նրա պատասխանը միանշանակ մեկն է՝ սերը հողի հանդեպ։ Նախնիները սա խանավար գյուղս է, ամբողջ հարազատությունը եղբայրները ցաղս էլ դեղավար տանում Երմիկա առաջի քաղաքանալը լի Ղարաբաղում։ Նույնիսկ նրա ամենամոտ ընկերը Հազարոս Աղայանը այդ խանաբադ գյուղը մեր այս առաջի խանաբադը։ Աղայանը որպես Միքայել մոտիկ ընկեր, Աղանը ներկանում է Միքայել Աստոն։ Ուտեղ տեսնում է դա Միքայելն ախպերկալա Գաբրիել Տիգրան։ Այդ տեղա գյուղում Գաբրիելը Չուխաչունի դիգալի Գուբաչունի, Մագին Մանի Չախարակա։ Հենց մեր տանը։ Գիրքը ցավոք սրտի խանաբադ մեր հարի Երևանի մեծ ուսուցիչը Նաստաննարը տունը վարվալա։ Տունը վարվալա։ Սաղետ իյան լիտերատուրան դիչում վարվալա։ Ես այդ քարտալը Ռայան ասումա, «Ձեզ սաղեն թումա թե Միքայել Հարուստն է, ամա չէ»։ Ասումա Միքայել Հարուստ չէ։ Միքայելը ես եմ պահելից դրա Լազարան ճեմարան մեջ մեծը սոյել։ Իսկական դիզնա, արմատական դեր Միքայելա։ Դրա հանգստարանը գյուղից մի քիչ բարձր է, դե նույնիսկ քարի վրա կերած է այս էտապան հայտեր Միքայել Քահանա Բադալյանցին, որ եղել է հայ ժողովի հովիվ, դեռ թաղված։ Իրանքինն էլ եղել էլի, հա, ինքեր էս առաջվա միջև Բերլին գնացել։ Մասիմասկիայա մասնագետալ է, վեց տարիներն էլ ոզմագիտություն ատուվալ։ Մայր աշխարհագիտության ինստիտուտ ավարտալ Բաքու։ Բայց չի աշխատել։ Հիմնականում կողոզում աշխատալ, եկավ իմ փահվեր սոցիալական պայմանների ստելնում ես։ Ես իլալում Արոտոպաշտոն բաժնի պետ ասկերերի շրջանում։ Այնչախ գումարը ցածրալալ էր։ Որից մի օր Ղարամյան Աշավիրի հերը ասում է քեզ հողատարածքա։ Ինքն թամին այս տարածքն է դու։ Երկու տարվա ընթացքում մտածրալում։ Սոցիալական պայմանները ձերս են լնում։ Ուրիշ ոչ ասիստեն սողագործան բավալ չէ։ 2001 թվականին արտաշատից նա տղա դապստեր, երեխան ծառայում աստեր։ Հիմնականում ես նրանից եմ սովորել մի սեզոնում։ Ու տենց էլ սա բնակլիմական պայմանները անկիր գիտեմ։ Բարեկամներ դուք լսեցիք այգեգործությունը պատվավեր աշխատանքի վերնագրով հաղորդումը խնապացի այգեգործ Անդրանիկ Բադալյանի մասին։ եթերում գյուղակամից քեզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ձեր ունկնդրությանն եմ առաջարկում Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքից Դերջանի ցորենը եւ Կակաշները հին հանձվորներն են վերնագրով զրույցները։ Մի ժամանակ Հայաստանում ամենաշատ ծորենն աճում էր բարձր հայքի նահանգում, ամենալավ ծորենը բարձր հայքի Դերջան գավառում։ Մարիամ Լեռան կատարից դիտելիս թվում է, թե Դերջանի դաշտը ծորենի մի մեծ արտ է։ Գավառի, Ծաղկար, Խլաձոր, Հնամենի գյուղերում մարդիկ բարերով ծորեն հացից բացի ուրիշ բան չեն կերել։ Գեղիկի ворթի տողանը, տողանի ворթի ջարջուրը, ջարջուրի ворթի պռոշը, մանուկի ворթի կեցունը, խաչատուրի ворթի զգոնը մեկական դար ապրելով 900-ական թվականը կամրջել են 1900-ին 10 մարտ անցել են հազարամյակի մի ծայրից մյուսը։ Մեկական դար ապրում են նրանք, ում շփտում է բախտը։ Մի անգամ ասել է զգոնին, զգոնը պատասխանել է. «Ինձ ու իմ տոհմանթամներին շփտացել է ոչ թե բախտը, այլ մեր դերջանի հացը»։ Մեր ծորենն ուրիշ ծորեն է, նրա մեջ եւ հաց կա, եւ կաթ, եւ յուղ, եւ մածուն, եւ կանաչեղեն, եւ մեղր, եւ ամեն տեսակ սնունդ։ Thank you Կակաշները հին հնձորներն են։ Հայաստան աշխարհում ամենաշատ կակաշներն աճում են Իջևանի շրջանում։ Այդ պատճառով էլ աղստևը անվանում են կակաշների հովիտ։ Ինչ հրոսակ ասես, որ չի մտել հեքիաթային այս ձորահովիտը։ Հայը կռվել է, զոհվել եւ իր սրբազան արյունով ներկել այս հողը։ Ասում են, այդ արյունից են ամեն տարի ծնունդ առնում կարմրաթերթ կակաշները։ Ամեն մի կակաչ հայրենիքի համար զոհված մի զինվոր, մի հնձոր է որ ժամանակին կիսատ է թողել իր գործը, հիմա հարություն է առել արտերի կողքին եւ ուզում է ավարտել իր հունձը։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ ուրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։